Sura 87 El-A'la Svevišnji Meka 19 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Sabbih isma rabbika al-a'la Hvali ime gospodara svoga svevišnjeg koji sve stvara i čini skladnim i koji sve smjerom određuje i nadahnjuje i koji čini da rastu pašnjaci i potom čini da postanu suhi potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa neće zaboraviti. Osim onoga što će Allah htjeti, jer On zna i ono što na javu iznosite, i ono što tajite. I sve što je dobro, mi ćemo tebi dostupnim učiniti. Zato poučavaj, pouka će već od koristi biti. Dozvaće se onaj koji se Allaha boji. ويتجنبها الأشقى a izbjegavat će je onaj najgori الذي يصلى النار الكبرى koji će u vatri velikoj gorjeti ثم لا يموت فيها ولا يحيا pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti قد أفلح من تزكى postići će šta želi onaj koji se očisti. spomene ime gospodara svoga pa molitvu obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite. A onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim. Suhufi Ibrahima wa Musa. Listovima Ibrahimovim i Musaovim.